dahil ay nagtatanong kayo kung anong klase ng awitin na inyong maririnig. It's all about gangster rap. Gaya nyo to sa mga bullshit na pinaggagawa mo. Gagawin ko lang gusto ko gusto ko ah, Sasabihin ko ang gusto ko gusto ko ah, Ako'y nagagala wa, wa, Pinoy gangster rap is back Woo! Gagawin ko lang gusto ko gusto ko ah, Sasabihin ko ang gusto ko gusto ko ah, Ako'y nagagala wa, Pinoy gangster rap back Ah, Pinoy gangster rap back Kaya what's up mga whack Pag ganito ay automatic bounce Lahat ng malupit ay nasa underground Hindi matanggap ng mga kupal Kasi isa ako sa tagatakal Mandirigma, malakawal Hindi tinitigilan ng bawal ko kasi wala ko sa Pinas O wala ko dyan kaya kayo nag-aangas Ha? Mga putang ina nyo Kahit magtulong-tulong pa kayo ay no match kayo Yeah Kinakain mga pussy Nakamukha ni Lil Uzi Iba ang sarap para ko ay MC Magulang sa laro mala Jaworski Sa inyo na ang fame, sa inyo na ang pera Pero laging tandaan na di nyo ako kaya Marami pa kayong kakainin na bigas At kanin pag-aralan nyo magsaing Gagawin ko lang ang gusto ko ah, Sasabihin ko ang gusto ko ah, Ako'y nagagala Pinoy gangster rappers back Gagawin ko lang ang gusto ko ah, Sasabihin ko ang gusto ko ah, Ako'y nagagala Pinoy gangster rappers back Yeah, kasama ko Si Mick Misaya Kaya tumabi ang mga motherfucker Ghetto child ang aking pamilya Kontrabidang bida malamig jeta Milano teritoryo ko Ang marijuana sigarilyo ko Matigas parang bato, kaya mo ba to? Di tumatalab sa kanya, binabatak yung mato Winaspid ay delikado Kahit hindi banggitin ay asintado Di ko kailangan pa na duwelo Lalo na sa hindi ko kalibelo Ako ang itim na tupa Mandirigma, hindi puta Amo at hindi tututa Kontrolado ko ang aking kuta Parental advice, surreal liriko Kultura ay di ko pinupolitiko Natanganga ang aking mga kritiko Ratata Isubo nyo ang titi ko Gagawin ko lang gusto ko Ha? Sasabihin ko ang gusto ko Ha? Ako'y nagkagalak Wa? Wa? Pinoy gangster rap is back Woo! Gagawin ko lang gusto ko gusto Ha? Sasabihin ko ang gusto ko Ha? Ako'y nagkagalak Wa? Wa? Pinoy gangster rap is back Gagawin ko lang gusto ko Ha? Sasabihin ko ang gusto ko Ha? Ako'y nagagala Winoy gangster rappers is back Kuha ka ng bote, Billy. Isa pa sila pala isa pa rin. Ay, isang bote. Isa pa sila. tuunin mo. <laughs> Kuya, ang P37 mo? Wala, wala pa. Nasa gate na kami. Easy money, small. Sa gate ng pasukan, kaya Andrea, na rin, nandiyan na, sa may kubo. Small thing. <laughs> Sabi ko na Barbie. Sabi ko na Barbie. Niloko niyo. Seryoso lang ha. Yun. Yan nakita. Gagawin ko lang gusto ko. Gusto ko. Ah, sasabihin ko ang gusto ko. Gusto ko. Ako'y nagagala. Wa, wa. Pinoy gangster rap is back. Gagawin ko lang gusto ko. Gusto ko. Ah, sasabihin ko ang gusto ko. Gusto ko. Ako'y nagagala. Wa, wa. Pinoy gangster rap is back.